tiri ikilan egin nuen, Juzet? Bai egin nuen. Ordin hor diagu altsalili italdeku kide bat izala, hor hartazten aldekuk ahasteko tezer den altsalili? Altsalili kolektibo bat duk, eh, altsalili kidiak edo altsaliliak. Eta geho altsalili iso du eh, ebe iaiki duguna emanaldia edo eh, ikuskizuna uh, emaiten duguna erri desberdinetan Euskal Herrian, bai uh, eta egualdin, ebe gue LGTBN uh, eh, edo LGTBN egoen aipatzeko eta nortatusunaen aipatzeko e, kabaret eman aldi baten bidez. Hala. Hala, eta horretzen diagu bai ganurtin atarratzen izan zela uh, halako egun aldi bat antolatuk, arrakastatxu izan zena, uh, bai. geho heltsu bat ahai jagu, ez duzienez? Bai, normalki arra egin handiagu, bena e, eh, hortaz eh, mintzatuko gila eh, denekin adosti ondun. Be, ba, ataratzen dukek? Normalki bai. Dakor, e, bai. ah, super, hoi zuen. Haigutu, haidiagu gaizak Bon, bon, ikusteko? Hori, urruntik segitu diat, mementoko, eta barneago sartuko nuk eh, laste <laughs> espeotxean. Ba, ona berri hun batuk, igan urtin izan erriko bai izan behizen, eta bai, egun egerazia. Eh, hor, beste zerbait entako eh, deitzen haigu, zerren eta, bon, randiagu, altxaliliko kidian hintzala, eta ikusi diagu hor, Monseñor Hayet, benkoa puskupiak egin dutin erranak, errantitzak bigaiza, bata deitzen titzak homoseksualak eta jinkuen bontatien jarraikitzea, bai eta e, bai. konbertsione, zentako ez, konbertsionien bidian hartzea. Hortaz ez, bai. dela, be, aieia ingoazten ahaldutila homoseksualak heteroseksualitati alat. Um, zer, eh, nula bizitzen dukolako horra? Ba, hoi, jadanik legez kanpo duk, eh, bai frances estatian eta bai espanyol estatian, uh, konbertsione terapi hoik edo edo ba, inguiatzen dena konbertsione hortaik uh, legezkan poduk, uai, zen eta izigarriko bortizkei bat duk uh, jententako. Eta hor dian, debekatuk izantuk ez dela aspaldi. Uh, hor, erraiten dina, dela, aita saintiak uh, uh, benedikzion unhartu behitu berseksu tien uh, bikotetan, eta eta ordian bon bada bezala eh, edo aie ici garico conservatsaile bata batuk eta eta ordian eh, bon eh, un arpen hoy edo e directiva hoy e mandina a eta chaintiak estuk uh, denen kua e sustut emietan hala eta ordian eh, haiek uh, eh, transformatudik bat uh, eh, itroiek, Espainian egin dien bezala, eta hor Espainian nuk eta hoi haipatu diagu lagun maitekin Uh, azpi marratu dizi zela bikoten bendizione, bena bakotzen bendizionia eta bon, jadanik zehaztuk izan zian eh, me izatik kampo izan behar zela edo zela behar konfunditu estei eh, eh, batekin edo eh, ba, jadanik gaizak argi zantuk eta saintiak erranik e, eta eta uai be kontserbatzailiak nahi dizie be aita saintian hitzak okertu eta eta erraiteko estila enfin, hoiduk um, azpi, mara edo mm, azpititu lia iakuri behar dina duk, eh, en fet, ez diagun onartzen homoseksualitatia eh, elizan eta duk amini eh, bat eh, eh, aita saintien kontre eran aldiak eraiteko aztiela ados, bena preforsta eranez eh, ekin edo Maia, eta nahi dizi erran eh, kontratiela, bena ez susen, ez susenki, hor dian hola unguiadak hartzen dizi erraiteko estikula hoiun hartzen, eta ez, eta be, pertsonaia publikoak tia, eh, monseigne, monseigneraie uh, eh, pertsonai publiko batuk, eta nahi dik, be, be, be segitzaile kontserbatzailiak uh, eh, atxiki, eta, eta be, bon, be filosofia duk, e, Hala, ez duk, eh, unarpen filosofia bat, eta filosofia hori eh, aita saintien kontreduk. Eh, eta geho, hor sentitzen diagu, elizan barnian, ba, ba dugula lurika bat, horren alde. justokin, egik jente bezala, nula hartzen dutza kolako holako harrak, euh, zerpisten daik tristua, harridua, kexia, nula da? Ez, ez nuke harrituk, zen eta pentsatzen, jadanik, ba, kunten nuk horren uh, entzutia uh, ebe uh, aita sentien parte, zen eta pausu urratx tipi bat duk, eta ez duk, ez duk gaizki, ba, eta urratx ez urratxea uh, eh, elizak uh, unhartuko dinez uh, denak, ikusiko diagu, um, Eh, amini bat eh, enetako eban, e, evangelien edo, edo biblien alde duk, en fet, eh, aita saintiak erantzina, eta normalki Elisak behar du unhartu denak, eh, eta denak unhartzen dizu. Uh, ez duk, klub zerratu tipi bat justo jente unentako, bena denentako izan behar duk, nik, E, e, ezikuntza katoliko batetan eta zorotz katoliko batetan uh, uh, Eta mm, betidanik uh, ikusten nian holako mm, ezberdintarsuna erraiten duguna edo kristek erraiten din uh, testietan eta geopedikietan edo katoliko gizartetan en, niana. E, terapi de konversion edo... Fe Enian sekulan entzun, bai Elizan behian edo ene eh, aitetamek edo ene unguko jentek aipatuk, ez diat, eh, enian entzun, hoi entzun diat eh, aski behant, debekatuk izan se la et ahennik ke niian habete en sun bena o hartunu ke ne a eh, ha am amen la gunen harian e do roako ni e ene amai e eh, ha nintzala, o ea apes bilakatuko nizanez, <laughs> eta mena ez ap bilkatuko on eh, thérapie de conversion propo jamen jamaisène roi uken edo dota kiat sa gut sienné hata Bena, bai, baduk uh, eh, lasgarriko hipokrisia elizan barnean, adibidez, Santestaxen, Paizen, baduk uh, parokia bat uh, unartzen dina homoseksual bikotiak dela bero, ba, hogeita hamar urte, eta jadanik egiten dizi, ez teigizaz ordean, en fet, Elisa katolikoan m'a dit eta le jentziak que eh, tabadu que j'aime bien que intelligence eh, tient à eh, Christian Messi a son baite ikusten dien bezala morala en alde edo mhm. edo bueno aujourd'hui m'a dit que le netai que bon monsieur Ayek naik bate a hitzen bate bate a hitzen Bena, pf, eh, ez dukene eh, bizia kambiatuko horren alde. Nik nahiago diat, eh, hoi ez ikusi eta ez kasu eman eta ez hortaz mintzatzia. Bena geho, ez ez homofobik egiten diena izigarri untxaduk, salatzia eta eta horar baten egitia erraiteko e, legez erraiten duzuna, jauna aie, erraiten duzuna, e, legez kampo duk cacheux et hen hen lana duc et eh, anthropophobie en lana duc eta ordiane bikaina egina duc en aide quoi on cherche euh sur son secondaire on retourne avec le chalier qui est du ciel un bureau quatre semaine à hauteur beste manie à basse ordini kuşgari hoyem proposé ça c'est et à beste ikebay ikebay et kuşgari bestak saitzia et raite comme gueule jusqu'à l'unguéla lgtb qui est là et à contingue e, eh, labo antxako mundukoa gila edo labo antxako emuko bizitzen edo hezik izan, eh, izan, izan gila eta eta bai importanta duk e, guetako erraitia be Euskal Herria angustin gila bena badakiak e, Euskal Herria ez duk e, Uh, leku henekua homoseksualizatia, bena bezala, en fet, LGTB eh, satia mundu hortan ez eta behar diagu guano borukatu, bena emazte bat izatia mundu hortan ez duka eh, beltz bat izatia eh, iparaldian ez, duk, lodi izatia gizarte hortan ez duka ize, eta hor ba, pixka bat, ba, duk... Euh, dena, denak bizitzia, alkar bizitzia, bataz bestiai errespetatu ukeitekin eta, eta hala. Eta ordean, euh, bon, mais lodifobien kontre eta LGBT fobien kontre edo arrazakien kontre borrokatzen diagu bai. Ba, ez diagu pertsona uh, arrasizatuk euh, gue, gue LGBT taldian, bena, bon, gue asmoa duk hoi, uh, alkarbizitzia eta erraitia be, en fet, ahal bezala e, eta, eta nula gien bezala izan nahi dugula eta eta hala. Eta hor be, osenki erraiten diagu e, eta bestagio batetan, zen eta ius, ius gia Untra. E, Ebe bi baziek juge eta oartazenek berriz eh, arraipatuko dugul altxalilien eh, uh, eta bestak zerren eta errandian bezala uh, arra antolatuko duzie uh, LGBTQI plusen bai, Bai, eta, eta altxaliliko kalkarrekin. Untra, bebe halarte hor juge? Bai, eskaikanit izan untsa.